Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām? Kur ir tās robežas? Kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana? Raidījums par misijām pasaulē. Labrīt, rādījumā arī klausītāji. Esam sākuši ik trešdienas uh, raidījumu Kristīt un Sūtīt ar jums kopā. Ir uh, pāvesta misiju darbu nacionālās direktors Latvijā priesteris Rihards Rasnacis. Un šodien ar mani studijā ir arī mācītājs Pēteris Eisāns. Labdien! Uh, viņu dzirdējām jau arī pagājuši trešdien, kad mēs runājām par kristiešu vajāšanām, jā, jo tas bija uh, arī šajā laikā, kad novembrī īpaši mēs pievēršam uzmanību kristī, kristiešiem, kas piedzīvo dažādus spaidus vajāšanas. Un gribam pateikt, ka rismā tā ir milzīga problēma. Un var tas paši esam jau paspējuši aizmirst, kā pie mums ir notikušas vajāšanas, un uh, varbūt tāpēc arī mēs mazāk domājam par tiem, kas tagad pasaulē piedzīvo, jo liekas, ka nu, mēs esam uh, ieguvuši kaut kādu maz ārēju brīvību un ka mums vairs no nu, tādā tiešā veidā nav. Mēs arī piedzīvojam dažādu veidu kaut kur uh, izsmiešanu vai iztumšanu, uh, eh, novēršanos no kristietības, bet uh, mums liekas, nu, palielam viss ir kārtībā. Un gan jau, ka tad visā pasaulē tā ir, bet vai tas tiešām tā ir? Pēter, tu daudz es tam pievēršas uzmanību. Tas ir interesanti, Rihard, kā tu saki, ka cilvēkiem ir tendence visu caur to savu personīgo pieredzes prizmu, vai ne? Un Latvijā mums liekas, nu tas ir normāli, ka visa Eiropa ir kristīga un visur svētdienā tu vari ieslēdz valsts televīziju, paskaties dievkalpojumu, vai ne? E, bet patiesībā tā nav. Latvija ir izņēmums un tādēļ mums jāuzmanās, tādēļ, ka mūsu personīgā pieredze ļoti subjektīva, mēs varam izdarīt nepareizes secinājumus par to, kas notiek pasaulē. E, nu, arī tad, kad eh, runā par vajāšanām, tad tie, kas eh, vajāšanu fenomenu pēta, eh, sociologi un, un dažādas arī kristīgas organizācijas, tad ir vairāk veidu, kā to iedalīt, bet tās divas lielās tendences, ko parasti apskata, ir tieši pretestība tieši no valsts un institūciju puses. Un tad iepretim, tie ir likumi un institūcijas. Jā, jā, tātad tur ir eh, likumi, tur ir eh, kaut kādi noteikumi, eh, kur drīkst būvēt kaut kādu baznīcu, kur nedrīkst, kādi ir jā, jābūt kritēriji, kas var nopirkt zem, kas nevar, un, un, un, un arī, ja pēta, piemēram, es pagājušreiz teicu, arī tāds Pew Research Center, kas, manuprāt, ir kvalitatīva tāda socioloģiska kompānija, viņi pēta, nu, ne tikai reliģiskos jautājumus, viņi, bet tas ir viens no viņiem tas stiprākajām pusēm. Viņi pēta arī vispārējo socioloģiju. Bet, Līdzīgi kā mums SKDS vai, vai jā, tam līdzīgi. Jā, jā, jā, mm. bet tomēr bišķi vairāk to ievirz uz to reliģisko uh, apskati. Uh, Un, un, un viņi arī teiksim, eh, skatās ne tikai kristietību, bet arī vispār dažādu reliģiju to stāvokli dažādās, nu, visās pasaules valstīs. Un, un līdz ar to arī viņi skatās, kā tiem, piemēram, valdība var dot vienai reliģiskai kopienai labvēlīgu statusu, vienlaicīgi citai eh, atkal uzliekot eh, papildus šķēršļus. Bet tas viss iekrīt zem tāda, nu, tieši ko valdība institūcijas un, un, un, un, un e, no augšas. Ja teikt, institucionālās vajāšanas. Jā, vai tieši spaidi. tā. Tieši tā. Un e, tāpat laikā jautājums ir, kas notiek ar kopienu, ar ģimeni, ar tavu tuvāko apkārtni, tavu pilsētu, tavu ciematu, un cik lielā mērā tie cilvēki ir iesaistīti tajā e, tevis vajāšanā, ja, ja tu esi... Un to varētu saukt par sabiedrību vai kultūru. Sabiedrību, jā? kultūru un apkārtējā vīde tieši tā. Mm. Un, eh, un, un ļoti interesanti ir tas, ka eh, reizēm kaut kur ir tie indeksi līdzīgi, gan valdība vajā, gan cilvēki, un reizēm atkal ir eh, valdība ir ļoti spēcīga vajā, un, un, un atkal cilvēki netiek ļoti, es, teiksim, ka es skatījos cauri, es biju mazliet pārsteigts, ka, teiksim, pa Ķīnu, tur ir ļoti spēcīgi tieši, kas ierobežojumi no valsts. Jā, ja tomēr ir komunistiskā ideoloģija. Nu, no, ja? Jā, bet es biju pārsteigts ne par valsts vajāšanām, bet to, ka e, tās personīgajā līmenī, tā sociālajā līmenī starp cilvēkiem un kopienā e, tas nav tik augsts. Līdz ar to tas rāda to tā centralizētā vara, viņa jebkādā veidā mēģina apspiest visus, kas nedzied vienā tonī vai ne, <laughs> tajā korī, ko viņi grib panākt, vai ne. Un tas arī ir tā ļoti interesanti. Bet tas varētu liecināt, ka kristieši ir nu, sevi kaut kādā veidā pierādījuši vietējā sabiedrībā, ka nu, cilvēki nav tik naidīgi noskaņoti pret viņiem. E, jā, e, es domāju, tas ir viens, un otrs, e, ka cilvēki arī kā tādu, varbūt viņi tajā mirklī neredz kaut kādu īpašu labumu e, no tā, ka viņi savu kaimiņu <clears throat> apspiedīs, viņam darīs pāri, un, jo viņi nejūtās tā kaimiņa apdraudēti. Ja? E, un līdz ar to, ja tas valsts iekārta kā tāda ļoti dominējoša pār cilvēkiem, nu cilvēki izjūto spiedienu no valsts iekārtas visi. E, visi, visi, visi veidi ticīgie un arī, e, arī neticīgie viņi jūtās zem tā nospiest. Un nu, tādēļ arī varbūt ir tā solidaritāte lielāka. Bet katrā gadījumā tā, tā problēma pastāv, e, ir gan kas nāk no valsts, ir arī, arī te kopienas līmenī. Bet varētu būt arī otrādāk, ka valsts neuzliek nekādus šķēršus, bet Jā. kopiena ir ļoti naidīgi noskaņota, jo viņi badās pēc kaut kādām uh, Eh, tātad, tradīcijām, vai arī viņi ir teiksim, jā, nu, kādu citu reliģisko līderu nu, uzrīdīti? Jā, jā tas, tas arī dzen, varētu būt. Ja tu man prasītu uzreiz, nu, nu tagad nosaukt to piemēru, nu, es, eh, teiksim, tam man būtu jāpameklē, jā, bet es domāju, eh, ļoti interesanti viņiem tas ziņojums ir uz milzīgi daudz lapām un, un, un, un ļoti niansēt, un tur ir tajās tabulās tur būtu jāiedziļinās, un noteikti mēs tādu atrastu, bet, bet pārsvarā ir vairāk tomēr, ka valsts dominē, Un, eh, un, vair, un izteiktāk tas ir tieši islāma kultūrās, kur ir tas eh, valsts un kopienas eh, vajāšana līmenis ir diezgan tuvu stāvošu. Un... Tas nozīmē, ka teiksim, islāma reliģiskie līderi ir panākuši, lai valsts būtu Jā. arī nu, teiksim, tā, tāda, kas ierobežo. Nu, te ir arī tā islāma specifika, ka viņiem valsts un reliģija nav atdalīta viens no otra, teiksim, šariata likums, tas ir reliģiskais likums, un, un, un pēc tā visiem būtu jadzīvo. Un, un, un, un pēc viņa tādas klasiskās doktrīnas iznāk, ka visas sekulārās valsts, arī tur islama vairākuma valsts, viņas ir mazliet ne tā kā vajadzētu būt. Viņām būtu jādzīvo pēc reliģiskiem likumiem, nevis pēc sekulāriem valsts likumiem. Un tādēļ kaut vai, ka bija tā islama valsts, teiksim, Sīrijā pirms kādiem gadiem, vai ne, viņi iekārtoja to teritoriju, kur nereiķinājās ar Sīrijas, uh, sekulāras valsts likumiem, viņiem bija savu, savs kalifāts, viņi pēc saviem reliģiskiem likumiem, nu, nu, nu tā. Un Eiropā mēs esam jau pieraduši, ka mums ir uh, valsts likums, un tad ir kaut kādi baznīcas tādi noteikumi, likumi, kā, kā vajadzētu dzīvot, bet nu, tajā sadzīvē priekšroka tomēr ir tam valsts likumam. Bet, piemēram, Turcija, kuru mēs eh, nu, parasti sakam, ka nu, viņa ir ne tik uh, islāmiska valsts, jo viņa tomēr ir tik tuva Eiropai un daudz uh, kultūras un ekonomiskās saiknes ir ar Eiropu, viņa ir arī NATO dalība valsts. Uh, bet izrādās arī tur ir vajāšanas. Nu, mēs kaut kā zinām par Sofijas katedrāli. Uh mhm. -huh ka to kādu laiku valsts respektēja, un viņi bija tad, nu kā, kā muzejs, un tad pēkšņi kādā laikā viņi saka, nē, tagad viņi būs mošei. Jā, bet nu, tur ir arī iekšpolitiskie motīvi. Protams, mēs redzam to tātad, šī katedrāla, ko, kas ir Turcijā, Stambulā bijis, vienmēr kāds, nu, es arī centos apmeklēt, vai ne, bet Erdoganam tur ir arī tie iekšpolitiskie motīvi, jo eh, ne jau lielpilsētās viņam ir galvenais atbalsts, bet ārpus lielpilsētām. Bet, piemēram, Melnās jūras dienvidu gals, kas ir Turcijas ziemeļi, eh, tur ir ļoti tāds eh, islamisma tāda, nu, izpratni par to, ka, nu, islams dominē par visu, par politiku, par sadzīvi, un tur nekam citam nav vieta. Un līdz ar to arī, e, cik man ir saskars Marijā kristiešiem e, Turcijā, e, tur ir ļoti grūti tur ir ļoti grūti kādam konvertēties, kļūt par Kristus sekotāju, jo tur ir arī kopienu vajāšana līmenis ir ļoti, ļoti augsts, jo tur uzreiz jau ģimenē tevi ne tikai nosodīs, tev izstums, tev padzīs, jeb pat arī kaut kas vēl sliktāks var notikt ar tevi, ja tu esi konvertējies kristietībā. Jā. Bet Stambulā būs mierīgāk. Jā. Nē, nu arī es domāju, Turcija kā valsts rientesēta turistos, Uh -huh. Viņi ir ieinteresēti arī eh, nu, kristiešu svētceļniekos. Eh, un tāpēc Jā. ir lietas, ko viņi ir gatavi atbalstīt, eh, un līdz ar to, nu, pat varētu teikt, brīžiem nostāties kristiešu pusē. Nu, es zinu, ka tāda īstenībā pat ir runas par nu, kristīgas televīzijas izveidošanu Turcijā. Es esmu saticies ar tiem pāris cilvēkiem, kas ir gatavi to uzsākt. Tātad, nu, tas Vismaz viņam šķiet, ka tas būs iespējams. Mm -hmm. nu, jā, nu, protams, ir interesanti, nu, ja runā par tādām uh, publisko komunikāciju vai mēdījiem. Es atminos, kā es lidoju, <clears throat> es lidoju starp Jordānijas galvaspilsētu Ammānu un Stambulu ar uh, Turkish Air uh, lidmašīnu, tātad uh, Turku lidmašīna, un uh, tur ir tā izklaides programma, tad sēdeklīšos ir tie monitori, kur var filmas skatīties Jā. vai kaut ko. Un, eh, un es domāju, nu, paskatīsimies, ko viņi piedāvā. Es biju pārsteigts, ka saturā bija divas uh, Amerikā ražotas kristīgas filmas, uh, Fireproof un, un, un otra bija par lūkšanu, uh, A, ah, par kur, lūkšanu kur bija tas How telpa. to pray in Jesus name, kā, tu tas uh, apakšvirsaks bija kā lūgt Jēzus vārdā un es esmu lidojis ar Lufthansa, es esmu lidojis ar Delta, ar visādām tur eiropiešu, amerikāņu kompānijām, nekad tas man nav piedāvāts tur paskatīties. Šeit, turku lidmašīnā, es ar lielu prieku noskatījos, kā lūgt, Jēzus vārdā. Starp citu, man bija ļoti līdzīga pieredze, kad mēs devāmies uz Valenciju. Tas bija eh, tezē, eh, Eiropas jauniešu tikšanās eh, gadu pirms tas notika Rīgā. Mēs, nu, Latvijas delegācija arī ar mūsu arhibīskapiem braucām, lai nu, tā kā pārņemtu stafeti. Un arī mums uz Valenciju sanāca lidot caur Stambulu. Un tieši tas pats – Es noskatījos vienu kristīgo filmu, kuru es nebiju skatījies, nebiju citur saskaries, kā, mhm. kā tieši nu, tā, Islāma valsts uh, avio kompānijā. Jā. Tādēļ tas ir nu, tāds arī ļoti interesants fenomens, ka tāda kaut kāda zināma cieņa un respekts pret uh, Jēzu kā persona arī tur ir atrodama. Un tādēļ arī, nu, protams, viņiem turisti un tas viss nauda nesmier, tas viss ir normāli un uh, Ehm, no nu tā. Bet eh, jā, tās tātad vajāšanās ir šie divi lielās komponentes, kas nāk no valdības, no varas, un otrs līmenis ir tieši sociālais līmenis, kas ir starp cilvēkiem. Jā. Um. Mēs minējām, ka tas jau tādas lielas valsts eh, kā Ķīna, jā, jo tur ir nu, jā, šo, šīs ideoloģija, kas eh, nu, iespaido. Un kā tev šķiet, kuru vairāk notiek eh, kristiešu vajāšanas tieši lielajās valstīs vai mazajās valstīs? Eh, par lielajām mēs vairāk dzirdam, jo ir vairāk cilvēku tur, nu tīri skaitliski un eh, sociālo tīklu laikmetā, Nu, izņemot, ja kaut kā tagad Ziemeļkoreja, kur ir pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi noslēgtība, tomēr tās vēstis iziet un aiziet. Un eh, tas ir, manuprāt, viens iemesls, kādēļ nu, tāda sajūta, ka pa lielajām vairāk dzird, nu, nu, nu tas varētu būt viens no tiem iemesliem. Savs piemērs, jo kā, pagājušā trešdiena bija šī sarkanā trešdiena, kur mēs mm. arī runājām par eh, vajāšanām un pieminējām arī Nigēriju. Pēc tam es satiku nigēriešu semināristus un eh, nu, es viņam tā kā stāstīju, ka, tā, tas bija ceturtdienas viņu satiku. Mm -hmm Mēs tikko runājām par vajāšanām un arī par Nigēriju, ka tur daudz notiek. Viņš gan tā kā ieplēta acis. Viņš teica, nē, nu tas tikai tur ziemeļos. <laughs> jo, protams, jau tur ir 220 miljoni iedzīvotāji. Un teritorija milzīga, tā kā Francija vēl lielāka. Jā. Un eh, tāpēc tā, viņiem, kas nav tik tuvu, viņiem liekas, ka tas gan uz viņiem neatiecās līdzīgi kā mums uh, ja tas Latvijā tam uzreiz uz mums attiecās, bet ja tas ir kaut kur lūk, tiešām, Francijā vai Portugālē, tas jau nav, nav mūsu. Nu, tas tāpat tās, kā nu, arī Ukraina. Nu, piemēram, es iebraucu Ukrainā un, un, un man ir pārtiks krāvat, ko tur uz Zaporīžas apgabalu no mācītājiem, tieši tiem, kas pie paša frontes līnijas. Ja. Un, nu, nu, nu, mums tā nodošana ir nu, kaut kāda 100 km iekšā, nu, iebraucot uzreiz Ukrainā nu, pie Polijas robežas. Uh, Eh, un viņi man braukuši pretī, viņiem tam eh, paprast, nu kā, kā gāja, ā, nu jā, mēs te kaut kāds 12 stundas braucām, ja, un viņiem kaut kādā 800 km bija jābrauc. Uh, Un, uh, man liekas, nu, jā, nu, tas jau patās vien ir. Nē, tie ir milzīgi attālumi. Un, ja tur tās kaut kāda vainot kara darbība, nu, kur ir karš, tā ir karš, ka tu šauji. Jā, jā, austrumos tu eh, šauji, tu, tas, tad tas, rietumos... Tas ir, rietumos ar... mierīgi cilvēki iet eh, vienalga savās ikdienas gaitās. Iet uz ballītēm. Un, un, uh... Viņi pat, jā, var tur dzimšanas dienas svinēt visai lustīgi un, un, un, un, un nejust pat to. Nu, nu faktiski jūt, nu, nu karš ir ļoti nejauks, jo viņus tur arī jebkurā mirklī var iesaukt, teiksim, vīrus Eh, bet tādā eh, nigēriešiem es saprotu, viņiem tas ir 600, eh, cik tur kilometri tālāk, problēma nav. Nu, un man bija līdzīgi, kad tas tolaik vēl internets nebija, es biju vēl seminārists no Amerikas semināra, mēs aizbraucām uz Keniju misijā uz trīs nedēļām, un, un tajā laikā tieši Kenijā, Mombasā, kas ir Pindijas okeāna tā pilsēta, kur ir nu, musulmaņu vairākums, izcēlās tirgūs laktiņš. Tur ar mačetēm, ar nažiem, tur dūrās, tur pēc tam vietējās avīzes rakstīja, tur kad pāris desmit cilvēki bija pa galam. Un es pārdzīvoju, man vecāki varbūt mājās dzirdējis, ka es esmu Kenijā, viņi to zina, un tagad viņi izlasīs par šo slaktiņu, viņi būs uztraukušies, bet mm. tas bija tiešām kaut kādas 6-7 stundu brauciena mašīna attālumā, un tur, kur es biju, tur bija viss absolūti mierīgi, un es nevarēju nekādīgi paziņot, eh, telefonu nebija, internetu nebija tajos laikos, nu tā, un... Um, Tas, tas par Keniju es tikko, mans kolēģis viens pašlaik ir eh, misijās eh, Kenijā, uh, un viņš dalījās ar eh, nu, svinību, dažiem video un foto. Nu, tur svinēja 60 gadus kopš kristīgā ticība ir ienākuši oh. Ah, mhm. Ziemeļkenijā. Jā. Nu, jā, tā nu, iet runa tieši par ziemeļu jā, jā. daļu, bet tie tikai 60 gadi. Jā, jo jā. Mums liekas, mums jau ir gadsimti, un, es, un tad mums šķiet, ka arī citur jā. ir droši vien jau jā, gadsimtus jā, jā. iet, bet tur pavisam jauna ticība. Bet tas, ko tu pieminēji tieši par tiem uh, nigēriešu semināristiem, tas parāda to, tātad viņi valstī nejūt to valsts iekārtas spiedienu sevi. E, tas, kas ziemeļos notiek, tas ir starp kopienā, starp cilvēkiem, vai ne, e, starp dažādām, nu, tieši individuālā līmenī. Un, un, un, un tur ir tā lieta, vai ne? Es domāju, ka nē, viņi to jūt, un es zinu, ka ir arī, nu, ka valsts piesadz tos e, varmākas, jā, ka, bet, nu, viņi to tajā brīdī nav izjutuši šo savu tuvāko cilvēku. Jā, jā, jā. Tāpēc viņi var tas, nu, tik ļoti par to nestraucās. Līdzīgi kā nu, īstenībā reiz, kad padomu laikā dzīvoju, mums bija tāda piesardzība, bija kaut kāda savu konspirāciju, ko, ko, ko var, ko nevar darīt, ko drīkst. Ko... Un es gan īsti to neuzskatīju par vajāšanām, jo man liekas, nu, nav, bija jau es biju, jā, biju pielāgojies jā, jā. Eh, tiem apstākļiem, un man tas nelikās kaut kas īpašs. Un tagad, eh, kad es satiekos ar kādiem saviem eh, rietumu kolēģiem un pastāstu, kā mums ir bisiņš, kā ārprāts ārprāts, Nu, nekas jau traks, jā. Jā, jā, jā tā ir. Tā ka bieži vien tas paši kristieši neapzinās, ka viņi piedzīvo šīs vajāšanas, jo viņi jau ir pieraduši līdzīgi kā karš. Eh, kur jau teica, ka viņi ir pie tā kara jau pieraduši, ka viņam tas neliekas, ka tas ir kaut kas eh, nu, tik briesmīgs. Un vēl jau arī ir situācijas, kur arī patiesībā kristieši ar, eh, nav nemaz tik daudz, jo viņi ir nu, izskausti un viņiem nav ļauts iesakņoties. Un, un, un, un, piemēram, vienmēr vajāšanas sarakstā tajā top 50 gandrīz vienmēr, man liekas, ir Maldīvija. Eh, un Maldīvija mm. daudziem asociējas eh, turīgiem eh, latviešiem, ka tā ir skaista vieta, kur aizbraukt vai nu kaut kādu medus mēnesī vai kaut ko nu tāda. Nu tā ir tā viena no, jā, jā, tā vien no tām vietām, ko, nu, ja ir kaut kāda kalendāri par eksotiskajām jūrām, tad nu, no Maldīvijas vienmēr tur būs kāda smuka bilde. Bet tur nav kopienas līmenī tādas vajāšanas, jo kristiešu nav daudz, uh, Eh, bet tieši likuma līmenī, eh, valsts eh, iekārtas līmenī, konstitūcijas līmenī, pat tu nevar būt Maldīvija pilsonis, un, ja tu neesi musulmanis. Ja? Mm. No, nu, tur tieši tādā izpratnē nu, ļoti strikts tas režīms. Nu, Tāpat laikā tur ir milzīgs skaistums, un eh, mē, ja kāds no mums kā turists aizbrauc, nejūt jau neko no tā. Nu, turistiem eh, nespiež kļūt musulmaņiem? Protams. Bet, eh, un kā ir, ja, ja kāds pilsonis, būdams musulmanis, konvertējās? Nu, pilnīgi visas tās detaļas es nezināšu pateikt, bet nu, tieši tajā varētu zaudēt arī eh, pilsonību. Tur, tur varētu zaudēt pilsonību, jo tur ir paredzēts būt eh, Maldīvu pilsonim ir būt musulmanim. Nu, tā, tur, es tik sīk tos likums eh, neesmu izpētījis, lai atbildētu tik detalizēti. Nu, jāsaka, mums jau arī Eiropā ir kaut kur zināmas tādas normas arī iestrādāts, kur tev ir jābūt vai jāpiedara. Nu, viens piemērs, nu, Anglijas karaliskajā ģimenei. Ah, jā. ja kāds uh, atteiktos no piedarības tieši Anglijas baznīcai, viņš izvēlētos kļūt par baptistu vai par katoli, tad viņš zaudē jebkādas tiesības uz troni un uz savu tādu piedarību karaļa galmam. Nu, viņam to cilvēkam ir oficiāli jāatsakās, bet tas neliedz būt brīvam savos uzskatos bišķīt tā, nu, jo man liekas, ka princis Čārls diez vai, nu, karalis Čārls, ja, uh, Eh, diez vai viņš ir klasisks anglikānis, jo nu, pēc viņa dažiem izteikumiem, man liekas, viņš drīzāk budists <laughs> nekā anglikānis, teiksim tā. Eh, bet varbūt arī tie tikai daži publiskie izteikumi, ko arī mm var kādreiz, ja nezinu visu viņa to runu saturu, var arī pārprast, bet nu, man pāris epizodēs bija tāda nu, sajūta, ka salīdzinot ar viņa mammu, karalienu aizgājušo mūžībā, e, viņai Ziemassvēku runas bija vienmēr kristocentriskas ļoti, un e, ļoti, kā, kā, kā gandrīz kā sprediķis tiešām. Jā. Un to starpību starp karalienu māti un tagad e, karali Čārlzu, nu tā ir ļoti pamanāma. Es eh, pazinu vienu cilvēku Lielbritānijā, kurš bija īpaši pētījis un eh, savācis visas eh, karalienes uzrunas, un tieši pētījis šo te, nu, reliģisko aspektu, cik nu, viņa to, to respektēja Dievu. Viņa varēja pateikt, ka jā, es kā karalim, bet kalpoju karalim, <laughs> lielākam karalim, jā. Un tas ir, nu, vienreizē, ka viņa var pateikt, ka viņa kalpo kādam karalim? Uh, patiesībā tas arī varbūt ir tas e, labākais veids, kā jebkurš karalis var nodrošināt jebkādu autoritāti savā tautā, ka e, pasakot, es jau neesmu galvenā autoritāte, es esmu pakļauts kādai vēl. Tāpat autoritātei, kam tauta ir pakļāvusies, tātad mēs esam vienoti mūsu pakļāvībā kungam Kristum. Un uh, un manuprāt, eh, karaļnams, Britu karaļnams, jo vairāk viņi atkāpsies no pakļāvības kristumu eh, dzīvē un arī publiskajos izteikumos, jo lielāks risks viņi zaudēs eh, jebkādu autoritāti un leģitimitāti tautas acīs. Jā. Bet runājot par vajāšanām, varbūt tieši tāpēc, ka nu, arī tajās teritorijās, kur kristieši nu, valdīja bieži vien nebija tik izteikta reliģiskā brīvība pirms tas kāda laika, un tagad e, tas nāk tā kā ar atsitienu, kā tev šķiet? E, man e, liekas, ka cilvēka dabā ir vajāt citus, kas nav tev līdzīgi. E, manuprāt, tas vienkārši tā, tā, tā, tā mūsu grēcīgā Un tad, pie, tad piemeklēs. Un tad e- piemeklēs vajadzīgos motīvus. Vai tie būs politiskie vai reliģiskie. Jo man likās mm, interesanti, man bija tieši Covid laikā bija saruna, ka es e, biju daudz laika, tad es meklēju un atradu visādus kontaktus ārzemēs, un visās tajās vajātajās valstīs es mēģināju caur paziņām atrast, lai iesaka kāda, ko var sazvanīties, parunāt. Un, un, un tad Etiopijā es eh, ar, ar to, eh, viņš bija nu, mācījis spēks tur eh, vietējā universitātē, sazvanījos, un es prasīju, kā kāpēc Etiopija vispār ir sarakstos, nu, tajos top 50, kur mēdz būt vajāšanas. Jūs teicat, man, man, man kaut kā neiet kopā, es nesaprotu to situāciju. Un tad viņš man skaidroja, kā ir, ka Etiopija tur ir dažādi reģioni, un, eh, piemēram, eh, ziemeļa austrum, tur ir eh, islāms, tas ir blakus Somālijai, un, un, un tur ir līdz ar to diezgan spēcīgs islāms, un tur, teiksim, kristieši izjūt to, un to viņi izjūt arī kā tādu, ne kā tādu valdības vajāšanu, bet vairāk tādu kopienu līmenī. Savukārt ir vēl kādi divi reģioni, kur vienā ir ļoti spēcīga pareizticīgo baznīca Etiopijas, Un vēl viens reģions, kurā tā pareiztisko baznīca nav tik spēcīga, bet tur ir tāds mikslis, tur ir evaņģēliskie kristieši, vēl, vēl bišķīt islāms, nu tā, un viņš teica tās attiecības un tās vajāšanas katrā no tiem reģioniem izpaužās nedaudz savādāk. Uh, Jā, tur, kur islāms ir stiprāks, viņi mēģina dominēt, tur, kur ir atkal pareizticīgo baznīcu, viņi atkal visus pārējos, nu tā, mm. varētu teikt, eh, diezgan stipri pār viņiem tur kontroli. Un līdz ar to es tā secinu, ka kaut kur tas ir arī cilvēka dabā. Nu, Izņemot... Nu, nevajag tālu meklēt, eh, nu, es nezinu, kā tagad eh, noteikti, bet cik tā, <laughs> manos tīņa gados, ja, ja kaut kur aizbrauc uz ballīti, vienalga, uz kaimiņu skolu vai uz, uz kaimiņu ciemu vai pagastu, e, tad e, iespējams tas vien jau varēja radīt e, potenciālu konfliktu, <laughs> tāpēc, ka tu esi ne mūsējais. Jā, jā, jā, jā tieši, un, un manuprāt, tas tieši tā arī izpaužās. Un uh, atšķirības varbūt ir tad, kad, piemēram, uh, ja kaut kur ir ļoti tāda strikta nostāja tajā teoloģijā, nu, piemēram, baptisti, uh, Eh, nu, mūsu vēsture ir eh, pēc reformācijas, nu, nu, bišķīt vairāk nekā 400 gadi, Un eh, baptisti bija tie, kas eh, bija spiesti bēgt no Anglijas, jo anglikāņu baznīca viņus vajāja, un viņi aizbēga uz Nīderlandu, bet tur viņus nevajāja. Un tad tur, eh, teiksim, radās baptistu kustība. Un šo vajāšanu pieredzes dēļ, vairāk kā 400 gadu atpakaļ, viens no tādiem striktiem uzstādījumiem, kas baptistiem arī ir varas, valsts varas un baznīcas šķirtība. Un tādēļ, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, kad eh, nu, tur pārcēlās viņu uz turienu no Eiropas, eh, tur, kur bija baptistu eh, apdzīvotie reģioni, tur arī nekur netika ieviesta nekāda valsts baznīca vai kaut kas tāds, tur, jo tajā teoloģijā bija tas kods ierakstīts, ne, nekādā gadījumā mēs nedrīkstam to darīt. Uh, Eh, bet tas ir tāds nu, ļoti, ļoti mērķiecīgs uzstādījums. Savukārt, piemēram, nu, islamā teiksim, nu, tas, tas galīgi nav iedomājams. Tur ir, nē, nē, tur ir tas kods atkal, ka tev par katru cenu ir vajadzīgs eh, dominēt tai vidē, eh, kurā tu esi. Un tagad iedomājies, ja ir valsts, kurā ir, teiksim, baptistu vairākums, kur ir, teiksim, nē, nē, nu, mums jābūt ļoti tādiem iecietīgiem pret visiem, un atnāk, pēc, teiksim, islāms saka, ne, mums visus vajag par katru cenu pakļaut. Nu, pareiķini, tas nebūs varbūt 20 gados, 50 gados, bet 250 gados pilnīgi droši tu zini, e, kas tur būs valdošais uzskats. Jā, jo uh, Vienkārši mēs ar to iecietību ļaujam kādam, kurš sludina neiecietību, sludināt. Jā, tur ir... E, jā, tāpēc tur ir e, tā, tā situācija, e, ir, tur ir savi izaicinājumi par šo runājot, domājot, un, un tāpēc ir arī labi, nu, es cenšos vienmēr, man pie, tāds paziņu lokus ir pietiekami liels, tādēļ es cenšos vienmēr atrast arī nu, kaut kādus tos personīgos stāstus un motīvus, jo tad ir tā vieglāk nu, eh, par to lūgt, par to domāt, un, eh, jo man ļoti grūti bija pa Ziemeļkoreju. Ja, Ziemeļkoreja parasti numur viens vai numur divi valsts vajāšana tajā sarakstā, uh, Un man bija grūti tā to saprast un kaut kā nu, iztēloties, kā lūgt. Nu, šogad beidzot, eh, eh, tad, kad es biju Dienvidu Korejā, tad eh, es to tēmu labāk sapratu, es tur arī iedziļinājos vairāk un ar cilvēkiem runāju. Un, un tas, ka <clears throat> aptuveni simts gadu atpakaļ starp evaņģēliskiem kristiešiem sākās atmoda Korejā. Tolaik bija nu, Koreja kā vienota valsts. Un uh, Feņenā. Un tad, kad tagad ir komunisti pie varas Feņenā, tur, kur tā baznīca, kur tas viss iesākās, viņi sagrauta. Mm. Šīs baznīcas vietā ir tas laukums, kur notiek tās militārās parādes komunistu armijai, un tur ir arī Kimu dzimtas tiem divi milzīgie tādi tēli, tādi biemenekļi, tā kā tādi elku stabi. Un, eh, un tad, kad es to dzirdēju, un tā, ka es to redzēju ar tās bildes, uh, tas man uzreiz radīja rezonanci, uzreiz tādu praktisku eh, tādu izpratni, kā lūgt, par ko lūgt. Ja? Es mm. tagad, kā es domāju par Koreju, es lūdzu, Dievs satriec tos elku stabus, un lai reiz nāk diena, kad tur var stāvēt atkal dievnam, stavam godam. Jā, par tas vēl mēs paspēsim vismaz nedaudz arī vēl kādu dziesmu, mhm. kas mm -hmm. mums eh, liek domāt arī par... Eh, Šitā vietām. būs tā indiešu dziesma, ja? Jā, Jo arī tur nākās piedzīvot kristiešiem oh, jā. diezgan oh, jā. daudz eh, spaidus. dzirdējām uh, vienu uh, hindu uh, dziesmu, uh, kristīgu slavēšanas Jā. dziesmu, un uh, nu, ar indiešiem mēs bieži saskaramies arī šeit mhm. Latvijā, mēs redzam viņus uz ielas un redzam arī mūsu baznīcās, mums ir gan uh, priestari indieši un arī, uh, nu, starp baznīcēniem, starp dievlūdzējiem redzam, diezgan bieži ienāk kristieši. Un, protams, ir dažādi iemesli, kāpēc viņi šeit ir atbraukuši. Citi ir atbraukuši tāpēc, ka šeit studē, vai tas kāds ir kaut kādu darbu atradis, bet dažiem no, no viņiem ir tas iemesls, ka viņiem ir jādodas projām, jo saskarās ar maigi skoties nelabvēlīgu attieksmi, tāpēc, ka viņi ir kristieši. Vai tev arī ir, Pēter, kādas ziņas par, par indiešu kristiešu vajāšanām? E, jā, mums e, caur e, akcijas zvaigznes austrumos bija sadarbība vairākus gadus tieši ar Kalkutu, uh, Un uh, tur uh, mums bija tie labdarības projekti sadarbībā ar vienu mācītāju. Viņš ir uh, indiets un viņš bija no tās kastes, uh, kur viņiem ir uh, nu, tipiski kļūt arī par priesteriem, bet viņš bija kļūst par kristieti. Un tas, ko viņš piedzīvoja, bija, kā mēs raidījām sākumā, runājām par to kopienu vajāšanām no cilvēkiem un tieši no savas ģimenes. Viņu izstūma, viņu atstūma un uh, nu, viņš vairs nav viņu dēls. Uh, Eh, jā, tā, tā ir tāda ļoti sāpīga pieredze. Bet arī eh, nu, tur notiek vajāšanas arī tieši, ka viņi iet un sludina eh, evaņģēliju, teiksim, mazajās pilsētiņās un tādos lauku ciematos. Un, uh, Eh, un tieši šogad, eh, aprīlī, eh, tur bija viena misionāra grupa, arī, kur bija tādi aizbraukuši palīgā. Arī no Latvijas tur bija kādi jaunieši, un viņi man zvanīja, tur sveica dzimšanas dienā. Un, un, un, un interesanti, ka tieši nākamajā dienā viņiem tur gandrīz iznāca uzbrukums ciematā, ka viņas gribēja piekaut ar kokiem, viņi paspēja aizbēgt. Tātad, nu, tas atkal tajā kopienas līmenī tur mēdz būt šī vajāšanas un, un izspiešanas, nu, tā, ka spiež ārā no tās vidas. Jo, protams, mums Indija asociējas ar uh, māti Terēzi, Kalkutas ielās, un, liekas, un nu, ka tagad jau viņa noteikti ir padarījusi, ka uh, nu, Indijā visi kristieši smīl. Bet laikam tā nav. Ehm, tas nav tik vienkārši tādā kopienu līmenī. Ka katrs, kas ir atšķirīgais, tomēr ir kaut kādu izraisa stresu. Un, un, nu tā. un tāpat laikā nu, viņi tur uz vietas, tie kristieši ir, viņi dzīvo, viņi kalpo. Un, un tad, ja tiešām ir kaut kāds tāds sajūta, ka cilvēki ņems kokus un viņas dzīs prom, nu, tad viņi vienkārši aiziet prom un nu, kādu laiku tur nerādās. Nu, nu, tā arī nu, jābūt gudriem. Tad, kad rodas briesmas, nevajag par katru cenu tieši tajās briesmās arī varbūt vienmēr līst. Nu jā, un eh, es kā, ka mēs tuvojamies ļoti strauju raidījumu beigām, un varam teikt, ka nu, lūdzaties par kristiešiem, kas tiek jā. vajāti, Jā. Un, uh, mēs pagājušā trešdienā centāmies to nu, arī ārēji kaut kādā veidā parādīt, ka mums nav vienaldzīgi tie kristieši, ka, kas tiek vajāti, ka mēs neesam viņus aizmirsuši. Paldies visiem, kas atsaucās un tajā dienā kaut ko sarkanu uzvilka. Paldies jā, Kato ģimnāzijas sestajai klasē, kuri man atsūtīja pat bildi, ka viņi ir saģērbušies arī ar sarkanas krāsas kādām drēbēm. Paldies. Es arī vakarā uzvilku jā, sarkanu. jā. <laughs> Un tā kā paldies, kas atsaucāties šai idejai. Un, Atgādinu, ka ir iespēja šo lūkšanu pār kristiešiem dažādās zemēs, arī īpaši tajā zemēs, kur tiek piedzīvoti spaidi, vajāšanas, realizēt caur tādu kalendāru, ko Aizlūk. mācītājs Pēters jā. ir jau kuro gadu tāds kalendārs? Nu, tika? jau trešo gadu. Jā. Un uh, Viņa var Latvijas kristīgajā eh, grāmatu eh, veikaliņā. Dabūt. 37. Un eh, Pēters ir arī man iedevis desmit kalendārus, tā kā ja kāds vēlās ziedot šim labajam mērķim, lai palīdzētu arī no Eh, kādiem, kas piedzīvo spaidus un lai viņi iegūtu atkal brīvību, tad uh, varat sazināties ar mani, vienalga vai ar soc tīkliem vai zvanot, uh, tātad priesteris Rihards Rasnats, man viegli var atrast, uh, kaut vai ieguglējot un uh, un tā, ka es labprāt padalītos un pastāstītu, kā var šo uh, kalendāru izmantot īpaši uh, lai veicinātu lūkšanu ģimenē ar bērniem. O, oh, es tikko biju Jelgavā, un viena ģimene saka, jā, jā, mēs šito jau izmantojam mums ar bērniem. Viņi saka, Tas jā. ir tiešām labs Viņš, bērni, mē, Jo mēs mācāmies arī geogrāfiju caur Tieši šo tā, kalendāru. Jā, jā. Jā. Tā kā, jā, paldies eh, šodien par jūsu uzmanību, un paldies eh, Pēterim Eisānam. Paldies visiem. Un, jā, mēs noslēgsim ar vienu vietnamiešu dziesmu, mums kāds fragments atskanēs jā. un uz Šitā tikšanos. jau ir tulkota, jā. Man liekas, tā ir no amerikāņa. Người nói có lúc sẽ thắng được Đôi lúc sẽ thua cuộc Giờ đây con con đây đang thua cuộc này nơi con đứng đây đêm qua ngày tới từng nhắc con những đau thương sẽ được chữa lành hết giờ đây con Tas bija Pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte.